la sindromo de pli rapidigita pensado. Augusto Curi estas brasila autoro que o publicigis multa in libroin. La Wikipedia li estas doctoro pri psicanalizo, psiquiatro, professoro kai verkisto. Tamen en malgranda biografio en sia propra reteio li ne mencias la titolon de doctoro cion li gainis in 2013 in usona privata universitato nomita Florida Christian University, Cristana Universitato de Florido, cio ne estas agnoscita de la Brasila Ministerio pri Educado. Li ancao ne metias li diplomigis. Estu kiel ein, lia pagio donas ancora jenain informoin laborante dum tridec iaroi cil psichiatro, esploristo cae verkisto, doctora Augusto Curi, caenis nazian ca internazian reconon, igiante in Brasilo, lau Brasilae gazetoi cae revuoi, la ple legata verkisto de la lasta iardeco. Lia libroi esas publicigata in pli ol septec landoi, cae in Brasilo jam vendiges dudequin milionoi da exempleroi. La temoi de liae popular scienzae vercoi estas cefe educado, psicologio, emotioi, intelligentezzo, pribonigo de la viv qualito. Oni diras che li scribas memhelpa in libroen. Comparo memhelpo en la Esperanta Wikipedia. Vidu quelca in titoloen. Revoluzio vian viv qualiton. Vi estas ne anstatoebla, dectus e mainoi povas modifi vian vivon. Dec legioi por esti felicia. Estu gvidanto di vimem. Li ancao publicigis quelcan romanoin, il cio la plei successa estas la unua libro e la trilogio La Vendisto de Sonjoi. Uno e liae vercoi estas titulita Plur Focusa Intelligentezzo. En gi li disvolvas sian teorion de la plurfocusa intelligentezzo, quio intensas clarige la funcciadon de la homa menso ca la manieroin quil pli bone regin ian vivon helpe de intelligentezzo ca penso. Pri la menciitae temoi li donas multan cursoin ca seminarioin quio in ofte ce estas centoi au miloi da homoi. Bone, Cio teo esas nur en conduco al mio hodiaua texto. Fakte, mi ne volas paroladi pri la vivo ca verco de Augusto Curi. Cetere, mi ne interesigas pri mem helpa libroi. Sed nu transdoni tion cion li diris in interviuo pri la sindromo de pli rapidigita pensado. So popo, po. Interviuo cion iu sendis al mi per Whatsappo. Poste mi vidis, che en YouTube trovigas plurai aliai intervjuoi con li. Pri tiu sindromo li diris in la intervjuo che li havis la privilegion malcovrigin. Quancam multe legata, li estas anca multe criticata, ca iu psicologo diris che la mensi ita sindromo ne existas. Tamen ne gravas ciu gi existas au ne mi volas nu transdoni la assertoin de Augusto Curi. La moderna sozio, ne nur in Brasilo, set in la tuta mondo, esas malsana, educante homoen malsanaen por sistemu malsana. Existas tro da informoi. Pasintetze, la nombro de informoi du ciuin in ducent jaroen. Nun tempe, gi du ciu tiu jare sep jarage infano havas hodio plida informoi ol havis Romia imperiestro dum la apogeo de Romio. Estas tro da informoi, tro da activetsoi, tro da intelecta laboro, tro da zorgoi. Cioi estas la simptomoi de so popo, sindromo de pli rapidigita pensado. 1. Homoi vecijas latsai du ili suferas je cap doloroi, muscolae doloroi, ili tebletso. Tri, ili ne successas cum con malrapidae mal homoi. Quar, ili suferas anticipe. Quin, ili havas mal fortan memor capablon. La homoi cio vi havas la sopopon estas extreme malquietae, ne capablas compreni la aliaen, ne prisorgas ian viv qualiton. Li diris lau vorte, ili ne havas am aferon cun sia viv qualito. La plei bona e profesiuloi havas la plei altaen indizion de suo popo. La homoi estas bonegae por la sistemo, bonegae por la firmaoi, sed turmentas, torturas sin mem. Mi proponas quelcaen technicoen, contempli la belon, fari e la malgrandai aferoi ion grandiosan. Ne perfidi tion, quio esas essenza. Mi traducas lau litere per perfidi la verbon, quion li, io mette strange, uses en la Portugala. Tio signifas ne perfidi sian liton, sen dubi li volas diri che oni devas suffice dormi ne perfidi siaen semain finoin, ne perfidi la tempon, cion oni povas pasigi cun la homoi, cioin oni shatas, ca la tempon cun simem. Mi nescias, ciel li parolas in siae prelegoi, sed in la interviuo li paroles rapidege, mia opinie tro rapide, mal cachante che li mem estas, au almenau shainas esti, tre malquieta. Ciel ein liae technicoi au proponoi, cui evidente ne estas novae, sen dube estas bonae.